Multae homoi ancora parolas pri video ludoi, quasi ili estus nur simpla amuso. Io por perdi tempon. Ca jes, ofte tiel estas. Post longa tago, oni volas iom riposi, en shalti la consilon au computilon, ca eniri mondon cun clarae reguloi. Sed ju pli oni auscultas racontoen de ludantoi, des pli evidentigas che video ludado por multae signifas ion pli profundan. Ci povas esti pauseto por la nervoi, comforta loco dum malfacila periodo, cae foie ec maniero reconstrui senton de stabilezzo. Ciam la vivo renversigas pro disigio, perdo de laboro, au morto de cara persono, ni ofte sercias ion cio donas al ni spazon por spiri. En tia stato, ne ciam helpas consilo e ciel, eliru, faru ion utilan. La menso estas laza, la corpo strecita, ca la mondo shainas tro brua. Video ludoi povas proponi ion surprise valoran, se curan et oson, en ciu uni mem electas la ritmon. Oni povas movigi mal rapide, cesi ia main, cae reveni poste sen honto. Tio estas aparte grava por homoi qui havas angoron. Angoro ofte conducas al sen fina antau vidado de la plei malbonae ocasoe, al ripetae penso cirkloe, al sento che cio estas extero nia regpovo. En bona ludo, male, la regulo estas conatae. Se aperas tangero, cicutime aperas laula la logico de la ludo. La atento do translocigas el nebula timo al concreta tasco. Por calcae, tranquilae vast mondae ludoi, en cui oni simple promenas, esploras au construas, funccias kiel mensas pireio. Depresio alportas alian spezon de mallumo, manco de energio, manco de gusto por aferoi, cae la pesa demando, cio estas la senso? En tia etoso, ec etai successoi povas gravi. Ludoi ofte donas celetoin, fini mission, ordigi inventaron, arrangi heimon en la ludo, plibonigi capablon, trovi secretan locon. Tioi aferoi ne solvas la realan problemon, sed ili povas redoni movigeton, varmeton, senteton che ancora eblas fari pasoin. Cae se oni capablas senti ion bonan en virtuala mondo, tio mem montras che la capablo senti ne estas tute perdita. Por homoi qui havas attento per turbon, la forta fluo de informoi en iui ludoe povas esti helpema, ne malutila. Clarae celoe, tuia reagado, cae constanta interagado povas subteni focuson. Fakte, existas ec curats cele planitae ludoi, kiui trainas attenton, ca tio montras che la limo inter distro ca utilo ne estas tiel clara kiel oni iam pensis. Compreneble necessas equilibro, video ludado povas farigi troa, cae ne ciu ludo taugas por ciu homo. Sed la baza ideo valoras. Pur multae, ludoi estas maniero reguligi emocioin cae repreni sentoin de regado kai eble la plei interesa directo in la estontezzo estas la proximigio de terapio kai ludado. Oni jam experimentas pri cun ludado cun terapiisto, pri racontai ludoe por malfermi conversazion pri sentoe, kai pri virtuala realezzo por tre zorge gvidata al frontado pri timoe. Ne temas pri anstata de terapio, sed pri rencontado de homoi en spazio, kie ili jam sentas sin suficie securae por comenzi. Se video ludo helpas vin tranquilligi, ordigi la pensoin, au simple travivi malfacilan tagon, tio ne estas infanezza. Tio povas esti spezzo de memzorgo. Ca en mondo kiu ofte tro rapide jujas, eble indas foie simple diri, se io donas al vi iom da spazzo por spiri, ca vi usas cinsane, tio jam estas bonajo.